bwugorore ndabahaye gake canke mwiriwe nshuti namwe bagenzi muteze amatwi ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu kiyago ku nama ntankeka muri benshi muri ko muribaza iki kiyago cyo ku nama y'uno munsi gihagararira ko ikiyago cacu cyo kuri uno munsi tuyaga kubijanye n'imibano tukagararana cyane cyane ku kibazo cigwirirana ry'abantu mu Burundi ni ikibazo kidakunze kuvugwa mu biyago ariko umurindi w'igurirana ry'abantu urahagaritse umutima abatari bake mu gihe agataka k’u Burundi katiyongera ni n'isantimetero abarundi bobo babandanya kwiyongera ibitera injyane mu kibano mu miryango eka no mu gihugu indongozi z'igihugu naho zigerageza guhimiriza abanyagihugu ngo bijukire kubyara abo bashoboye kurera igiti gica abana bavuka kiguma kiri hejuru hatibagiwe inkurikizi biheza bikagira ku magara y'umuvyeyi n'ibibondo yibarutse mbega none muri rusangi ivyigwirirana ry'abantu vyifashe gute muri kino gihe nize ntambamyi leta igira mu gutorera umuti kibazo kigwirirana ry'abantu niyihe nzira yofasha kugabanya umurindi w'irondoka gutya igihugu ngo gihangane n'ibibazo by'iterambere ibyo ni bimwe mu bibazo abatumire bacu bagiye gutanga ko intererano mu kiyago cyo ku nama munsi muri kino kiyago dusangira ijambo n'abatumire batatu ari bo umushingamateka Leopold Hakizimana yatowe mu ntara ya Kayanza ndaguhaye kaze murakoze ndashimye ko namwantumiye ego muri kino kiganiro turi kumwe kandi na muganga Juma umuyobozi w'umugambi w'igihugu ugejeje byo kurondoka bijanye n'amagara meza kaze muganga muri kino kiganiro murakoze mwakoze kuntumira murakoze cyane turi kumwe kandi na Evariste Ngayimpenda numwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'igwirirana ry'abantu mwigisha kaze mu kiyago kunama murakoze kuntumira mwaramutse mwotubwira uko ibyigwirirana byifashe mu burundi murakoze eh, icyo kibazo ni kibazo cyiza ariko kigoye buke buke ku muntu w'umuganga nka jewe eh, mu buzima bwa minsi yose ibyo jejo si ibyo kuraba igwirirana ry'abantu naho Eh, bishika ko mu buzima bwa misi yose ibibazo byigwirirana ry'abantu eh, bindaba kuko eh, mu byo jejwe misi yose harimo ibya planification familiale no kuvuga ibyo gutondekanya imbyaro icyo nacyo akaba ari imwe mu nyishu mu bindi bihugu byose byinshi ku isi bagiye bakoresha kugira ngo barabe uko bogabanya igwirirana ry'abantu tugiye rero mu kuraba ibyo byerekeye eh, ingene abantu bakoresha uburyo bwo guhagarika canke gutandukanya imbyaro mu gihugu cyacu icyanyuma cyaheruka gukorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi cyerekana yuko abakenyezi cumi n'umunani kwijana aribo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro bwa kijambere mhm. eh, bane kwijana bakoresha uburyo kama muri iki gihe naho eh, haheruka gukorwa ikindi cigwa cerekana yuko abakenyezi mirongo ibiri na batatu ku ijana igitigiri cy'abana umukenyezi ageze mu bigero yibaruka cyahora kuri e, abana batandatu n'ibice bibiri mhm. ubu cyaragabanutse gushika ku bana batanu n'ibice bitanu mhm. ikindi cyagabanutse ni abakenyezi abakobwa bakiri bato bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda mhm. eh, bibaruka bahora ari cumi n'umwe ku kugira ngo umuntu yizere by'ukuri yuko hariho ibiharuro biko biragenda bitera imbere eh, hariho intambwe igihugu cyacu kiriko kiratera ariko ntawovuga ko ntawoja ngaho ngo ace yishima ko byose bimeze neza cyane oya haracariho byinshi bitegereza gukogwa mhm. kuko ugiye kuraba eh, isemo leta y'u Burundi eh, Eh, urabye ibyo ibyigwa bitwereka ni uko batweretse ko mirongo ibiri batatu ku ijana babubatse mirongo ibiri n'icyenda batubatse twarasabye baraca ariko barabikora kumbure tuzoronka inyishu mu minsi mikeya iri imbere ariko uko bigenda kose twibaza ko tutazoba turashikira ibirenga nka mirongo itatu na batanu ku ijana b'abakenyezi b'abarundikazi bariko barakoresha ubwo buryo kandi leta intumbero ya leta isaba yuko twaba tugeze kuri mirongo itandatu ku ijana bisigura rero yuko haracariho intambwe dutegerezwa gutera kugira ngo dushikire isemo eh, leta y'u Burundi ishaka ko twoshikako ego muganga juma ndereye mbega uno munsi umuntu yavuga ati inkambamyi nyamukuru umugambi wo kugabanya umurindi w'irondoka umugambi wo kubyara ku rugero wagiye urahura nawo n'izihe Eh, hariho intambamyi nkuru nkuru ni twazishira nko mu bice itatu cyangwa ine mhm. icya mbere ni uko mu burundi bujya eh, na cyane cyane mu bakenyezi benshi ntibize kandi dufise mu mico yacu turakunda mhm. ibintu byo kuyaga kuyaga rero inkuru iva kuri umwe igenda ku wundi hakacaba urukurukuru nawe nyine aca yumva ko menga atari ikintu cyo gushigikira hariho mhm. rero uruhara rw'amadini eh, kuko murazi ko amadini menshi atemera uburyo eh, bwa kijambere bwo gutandukanya imbyaro bo bashimikira gusa ku buryo kama mm. iyo nayo ikaba iyindi ngorane ikigira kane ni uko kenshi abagabo b'abarundi unabirabye no mu buzima busanzwe bwa minsi yose ni gake abagabo bagenda ku mavuriro abaja ku mavuriro ni cyane cyane abakenyezi mhm. bisigura rero yuko niyo turi ko turigisha abantu byerekeye gutandukanya imbyaro e, twaba turi kumwe kenshi n'abakenyezi bonyine abagabo ntibaheza ngo baronke uyo mwanya wo kuza ku mavuriro bumve iyo nkuru dutanga mhm. aho rero niho dufise ikibazo ego mwabyumvise batumire turi kumwe ngaha mbega dukwitire ku mushinga amateka mushinga amateka mwebwe mwatowe ngo muserukire abanyagihugu mwama muri kumwe n'abanyagihugu umwanya muremure mbega ko mwatowe mu ntara ya Kayanza mwotubwira mu ntara mugenda muracamwo byifashe gute ego murakoze nk'uwatowe mu ntara ya Kayanza aha ndemeza yuko ikibazo kijyanye na ry'abantu kiriho kuko mm. usanga mu makomine menshi ibiharuro bimaze kurenga ugasanga bagera ku majana ane na mirongo itanu kilometero kitegerezwa gukurikiranwa tugashimira leta bicishije kubishikiranganje bw'amagara y'abantu ko nabwo ne cyane icyo kibazo hmm. reka tukanashimira n'umwigisha muri kaminuza adahengeshanya ku munsi ku munsi kumenyesha ingorane zishobora kuva kuri icyo kibazo cyerekeye igurana ry'abantu mm. mugabo rero ngahanya turashobora kuyibaza na twebwe nk'abaserukira abandi ibibazo bimwe bimwe ku kumbure tuza gusangira n'abatumire mhm. tukibaza duti mbega ibi biharuro tugeze koko je sindi umuhinga muri ivyo byerekeye eh, abantu ku kilometero tukoba twararenze ari ibiharuro birengeje twarenze urupimo gushyika naho uno munsi twashobora kuvuga yuko abantu mu burundi cyabaye nk'ingorane ibyo tukaba tuzi yuko ubundi mu byerekeye iterambere abantu ni nguvu mbere mwibuke yuko mu gihugu bavuga yuko umwana ari ubutunzi mu barundi niko babifata mm. uno munsi batubwiye yuko bahindutse bakaba ingorane twasha turaza kubaza umuhinga ngiraza kutubwira yuko ibiharuro byamaze kurenga urupimo mm. ibyo nkabivuga kuko hariho ibindi bihugu tuzi ngaha mu isi nk'ibihugu igihugu cy'ububirigi gisa n'ikingana n'igihugu cy'uburundi gifise abanyagihugu hafi bangana mu burundi mugabo bobo ntibiraboneka ko abantu ari ikibazo mm. ahubwo bobo abantu ni ubutunzi mm. ndashobora no kuvuga n'igihugu cyo muri afurika igihugu bita ire morisi mm-hmm. ni igihugu gitonya cyane ugeranije n'uko kingana cyoba kingana n'intara ya gitega ariko kikongera kikagira abantu bashika imiyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane ushobora gusanga abantu bamwe ico gihugu barenze ku kilometero mu Burundi mm. mugabobo ukumva yuko ahubwo igwina ry'abantu ariyo ntandaro y'ubukene tubona ngaha mu gihugu canke ubwo bukene ari bwo buba buzana iryo gwirana ry'abantu turavye kuntu abantu babasanzwe babayeho kuko ndakunda gutanga karorero narigeze kukivuga mu ikoraniro twari kumwe mu Kayanza mhm. ndabereka yuko turavye abarundi ukuntu babayeho ari nako gutuma haba igwirana ry'abantu kenshi ehera aba nko mu miryango ah, mu Kayanza ukuntu bameze nta kintu kibasamaza ku mugoroba bose isaha cumi na zibiri baba bagiye mu mazu baba baryamye muca yuko n'umwanya wo guronka uba muremure mhm. ariko nk'uwozana nk'akarorero akazana Eh, electrification agacira amatara mu gihugu abantu bakarondera bateramira kuri televiziyo bakaronka bateramira basoma ibitabo kumbura icyo kintu coja kumera ntikigabanuka bwaciye mwiyo nzira uno munsi ahubwo bwagarutse nyuma y'imyaka mirongo itatu n’indwi bagarutse ahubwo bati bariko babwira abantu ati ni mu vyare benshi kugira turonke abakozi bazokora iki gihugu mm. nico agomba gushikira korera ibindi tukabiringira turabanaje ibiganiro ego mushinga mate muvuga muti itegeko niryo barije ritora umuti mu kibazo nimba igwirirana ry'abarundi uno munsi mu Burundi cyo bari kibazo mwebwe mugiye kuraba mu buzima bwa misi yose abanyagihugu babayemo ko muri ihweze ngene abanyagihugu babayeho uno munsi mbega ubwinshi bwabo nta kibazo kuri mwebwe buteye turabona yuko ari kibazo ari naco gituma twavuze yuko leta ibikishije mu ma, mu ma service technique igomba gushyiraho imigambi y'iterambere imigambi y'iterambere ishobora gufata izo nguvu dufise kuko nyinshi izo nguvu abarundi benshi baguriye mu gwaruka bagifise inguvu zo gukora izo nguvu turaba ingene tuziha agaciro mu kurondera imirimo ishobora kugonga mu gihugu bibaye ngombwa turashobora no gufata izo nguvu tukaja kuzidandaza mm-hmm. tukaziexporta mu bindi bihugu na cyane cyane mu izo nguvu zikaba ari nguvu zahinyanyuwe bikimwe no kwita professionalisation mm. murazi yuko so bwa mbere no ngaha murazi yuko dushobora kurungika abasirikare bacu bakaja kuharanira amahoro mu bigo byo hanze mm. turashobora natwe kurungika aba engineer tukarungika abafundi baja kubaka canke baje kora mu bindi bihugu bivanye nuko twebwe izo nguvu tuzifise mugabo twazihaye urugero gushobora gukoresha mu ibyo bihugu hari hantu izo nguvu bazikeneye turabizi yuko hari ibihugu bifise ingorane cyo no kwita amendevre cyangwa tugashobora kuzana abo abo ba partenaire bakaza ngaha mu gihugu bagashiraho imigambi ikomeye ishobora gukoresha izo nguvu ntizidupfe kubusa mhm. reka nkwite kwa mwigisha uh, muri kaminuza professeur Ngayimpenda Evariste mbega murabye uko ibintu bimeze ubu professeur mbega n'ibintu bisanzwe eh ni ibintu bisanzwe nyene none kwata ko atari ngo tujye dusanga bari ngaha batavuye hanze abavukiye abamya baba yego nashaka kuvuga mbega uyu murindi wigwirirana ry'abarundi uno munsi umuntu yo gifata nk'ikibazo gisanzwe ni ikibazo gisanzwe kikiri na gito washaka mugabo gishobora kuba ikibazo kinini hmm. e, mu by'ukuri urabye uko uburundi bungana uyu munsi n'ingene bumeze Mm. nticyari bwaba ikibazo kinini kuko tuvuge dufise miliyoni hagati ya cumi n'imwe n'inusungira ngo na cumi na zibiri z'abantu abo o boshobora kuba mu burundi neza mbere bakanatunganirwa eh, kuko uburundi imvura iragwa Mm. igwa mbere n'intuzi n'amezi atari make mm. ahatari hake haramera nibyo hari hatamera si hanini nta bugaragwa buriho hariho hari intare z'amabuye ariko naho nyine si si hanini cyane urumva rero abantu boronka ingene babaho mugabo ingorane dufite ni yawe ingorane ya mbere dufise ni uko tutagira ibisagara mm. mu tutagira ibisagara abo bose wumva mirongo icyenda ku ijana muri bo mhm. baba mu gihugu hagati mm. ni ukuvuga yuko batunzwe n'uburimyi eh, ariko bisa n'uko atari byo mm. nibuka hmm. yuko hari ikigwa kigeze kuba mu bihumbi bibiri na gatanu bahetse imyaka irenga cumi hmm. bavuga yuko hariho batanu ku ijana ngira ngo nkeka atanu akabere betwafise hakaba n'abandi batari bake bateza guhashika mirongo ibiri ku ijana cy'abarenga mm. usanga bafise ahantu hindica ntikize atacyo mm. bashobora kubamarira mm. ku buryo baca bisa n'uko bamaze bamara nk'umwaka bicaye abantu bagatungwa ni ni n'iyindi myuga ntibatungwe no kurima gusa hanyuma abo barimyi bakaba bafite ibyo barondera muri utwo dusagara utwo dusagara natwo tugatungwa n'abo barimyi baba iruhande icyo rero nicyo kibutse kandi mu gihe tudateje imbere ibisagara mm. mu gihe tudateje imbere umuyaga umuyaga nkuba mm. mu gihe tutize kubaho ukundi kudasa n'uko tubayeho ubu kuko nta singire nubyita culture du travail yego noyita umuntu yovuga ati nyifato ijanye n'akazi ku kazi mm. si nyifato ishobora gutuma twitunganya neza ishobora gutuma dutera imbere mm. urazoraba bo mbere ku bakiri bato bambe ku bantu bato bato yego nk'iyo uri kuragenda genda hera ha mu gisagara mm. urabe abantu birwa bahagaze mm. aha mabarabara imbere y'abata n'ahandi ntibagira icyo bakora nibyo mugabo ubwa mbere babuze icyo bakora kubera barindiriye akazi ubwa mm. batazi iyo bazogakura mm. abadatabanje abatari bake n'abantu usanga barize abandi nabo n'abantu bigeze ubuzi batabwo bafise mm. cyangwa bigeze kudandaza bahombye ariko n'iyo ugiye mu gihugu hagati mm-hmm. urasanga abantu naho nyine atacu bariko barakora mugabo abo bose barakeneye kurya barakeneye kwivuza barakeneye kwambara barakeneye icyo banywa mm. none bagikurahe mm. ngo akandi kararo kagira gatatu uzorabe ngaha mu mabarabara aho uri hose ngaha ibujumbura mm-hmm. uzorabe nk'iyo hagize agisida iba cyangwa umuntu asotorana n'uwundi uzorabe mu minota itanu abantu baba bahuzuye mm. kandi muri abo bantu ugasanga abihuta kuva aho hantu si benshi ni ukuvuga ko batagira icyo bakora cyadutse kibaza amazi baca baza kuraba n'atacu bamarira ni ukuvuga ko batagira icyo bakora profesor ngayimpenda twari tukivuga ati igwirirana ry'abanyagihugu kuri mwebwe rero muti abanyagihugu b'abarundi uno munsi ibiharuro bihari ntabyo tuma umutima usimba kagushika uyu munsi ntabyo tuma umutima usimba mbega muri kazoza naho oya sinari bwaheze mhm. nakubu mhm. mu gihe hatabonetse uburyo mm. bwo guteza imbere ibisagara kugira ngo abantu babayeho ukundi guteza imbere bisagara si ukuvuga bivuga byinshi bivuga kubaha umuyaga nkuba bivuga kubaha amazi bivuga kurondera ibintu ku mugoroba bibasamaza bagahuza ibyiyumviro imboneje kuri kabere kimwe n'abandi babayeho mu bindi bihugu ibyiyumviro bigahinduka mm. ingene babayeho imibereho yabo igahinduka mm. n'uku ukuntu bahahamiye kurondoka cyane bigahinduka mm. bakaronka icyo bakora gushika ku masaha akuze isaha zibiri isaha zitatu isaha zine zitanu zitandatu z'ijoro mm. zororabe ngaha ku mugoroba saa mbiri abantu usanga mu ibarabara ari mbarugwa umuntu ngahe bujumbura asigaye atahira rimwe n'uri ruguru atamatara ariho urumva rero mu gihe tudateje imbere ishuri guteza imbere ishuri ni ukuvuga kwereka umwana yuko iryo shuri si ukumujyana ku ishuri gusa mm. ni ukumwereka ko iryo shuri rizomugirira akamaro mm. kumuha inyifata ituma ubwa mbere bwo bwari gumamwo mm. bwa kabiri agira umwete ubwa gatatu akumva yuko ejo rizogira icyo rimumarira ibyo nabyo ni ukuvuga uteza imbere akazi haba mu bisagara haba ruguru ukarondera ingene abantu baronka icyo bakora ibyo rero bitabaye ukutungana uyu munsi mm. bica biba intambamye mugabe ibyo byoba wosanga ukutungana uyu munsi abatari bake baronse icyo bakora igihugu kigatera imbere mbere n'aho huboneka n'abandi biyongerera ugasanga ubukene busubiye inyuma muti rero turashobora no mu mibereho y'abantu iyo umuntu rero amaze kugira ati mu myaka itanu nzobe mfisike yari afise ikinga ati nzobe mfise ipikipiki aca atangura guha ikinga ari kugura ibihumbi ijana na mirongo itanu ipikipiki ni miliyoni zibiri byogenda gute kugira ngo mu myaka itanu nzobe ishikiriye iyo pikipiki hmm. ah ubu ko mfise umwana umwe mugabo namaze kukubwira yuko ibisagara ngaha ntibibamwo abantu barenga cumi cumi na babiri ijana urumva rero ntibitwungura kinini ku ibyo bintu by'irondoka ry'abantu kuko benshi baba mu gihugu hagati eh, kandi ahanini biva ibyo biharuro biva mu baba mu gisagara bigaca biva ku bitse mm. abakenyezi bize washaka ubu bariko baragwira mm. ku buryo umuntu yobwira ati ibyo biharuro bizoguma bitera imbere mhm. mugabo igizotuma bidatera imbere cyane ni giki mhm. ni uko hajya kwiga si uku kujya ku gusa iyo turiho tubivuga tubirabisha ku igurirana ry'abantu kwiga ni ukuronka ubumenyi bugutuma mm. umenya ingene wigenza ku ukubaka ku byerekeye urubyaro rwawe mm. ni ingene wipanga uti niga kugira ngo nzobike kugira umwana wanje nawe azobike mm. niho haca hanava kugira uti kugira azobike byiza boba bake mm. eh, mugabo mu gihe akazi katakiboneka mu gihe kubera ubukene buri mu bantu mm. usanga abigeme benshi bava mu mashuri usanga muri ayo mashuri bahatwarira inda mm. ibyo o naho benshi boja ku ishuri birashobora gutuma ibintu bitabandanya neza gusumba mm. ikindi ni ukubwira ni uko kubera dufise abantu bakiri bato benshi kuko ngaha mu burundi umuntu umwe kuri babiri mm. afite imyaka iri munsi ya cumi n'indwi cyangwa cumi n'indwi n'inusu bisigura yuko mu myaka cumi cumi n'itanu mirongo ibiri yimirije naho urubyaro rwoja ruragabanuka ku mukenyezi umwe umwe kubera ababyara bazoba benshi kubera bari dufite ubwaruka bwinshi ariko rurakura turacafise imyaka eh, cumi cumi n'itanu twibutse abari atega amatwi radiyo isanganiro y'uko ikiganiro ku nama uno munsi twahagaze ku bijyanye n'umurindi w'igwirirana ry'abantu tukaba dufise abatumire batatu ari bo mwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda turi kumwe kandi na muganga Juma Ndereye n'umuyobozi w'umugambi wa leta ujejwe ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza turi kumwe kandi n'ubuserukira abanyagihugu yatowe mu ntara Kayanza ni honorable Leopold umuntu ashobora kwibaza uno munsi mbega n'izihe ntambamyi leta ihura nazo zivuye ku igurirana ry'abantu duce kwa muganga juma ndereye murakoze icyo kibazo mwarimu wamaze kukimbaza nacishuye intambamyi nyamukuru dufise ya mbere na navuze yuko eh, hariho eh, ingorane zo kuvugana hagati Eh, y'abantu na cyane cyane kubera eh, abarundi turi abantu twemera imana kumbure usubiye gutunganya neza ku kabazo nashatse kuvuga mbega mu itunganywa ry'ibikorwa by'igihugu mwebwe n'izihe ngorane leta ishobora guhura nazo bivuye ku murindi udasanzwe wirondoka aho muvuze neza icyo kiratomoye mu gihe abarundi twobandanya turiko turarondoka kuri uyu murindi turiko uno musi n'uburyo bwo kubaho bukaguma nk'uko bumeze uno munsi ibibazo byo byo twogira ni byinshi bimwe bimwe biramaze no gutangura kuboneka mhm. eh, sagasesheshwa rumuri ugiye mu masentare y'u Burundi usanga nka mirongo indwi ku ijana z'amatati y'imanza ziri muri sentare zerekeye amatati y'amatongo abavukana barasogotana abana bagasogota ababyeyi babo n'ibindi nk'ibyo iyo ni ingorane mhm. ikigira kabiri reka eh, dufate akarorero gatoya kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushyika uno munsi muri iki gihugu hubatswe amashuri menshi cyane mhm. ariko n'uno munsi ugiye mu ma ekore primaire usanga ishuri ririmo abana mirongo umunani ijana mhm. n'ubu ingorane si uko twubaka ishuri mhm. ingorane ni uko twabanza kugabanya uyu murindi turi ko turarondoka ko hanyuma rero tubone kubaka aho bazoja hariho ingorane amasantere de sante yubatswe ni menshi rwose ariko mm-hmm. kandi ugiye no mavuriro usanga atabavuzi benshi bahari canke abantu ari benshi barindiriye umuganga ni mm-hmm. ukuvuga ko ikibazo kijanye na ryagwirirana ry'abantu mm-hmm. abigisha abaganga abantu bose muri rusange bakorera leta waba wumva bariko baridoga twese turidoga tuvuga ko duhembwa agashahara gakeya ibyo nibyo twama mu minsi yose mm. ariko uyu mushahara nawo uzova hehe mu gihe utwo twaronka twose duca tugenda kudukoresha mu kuvuza abana mu kuba kubakira amashuri kubakira amavuriro ni ko hariho ikintu dutegerezwa guhindura mu myifato yacu uko dusanzwe tumeze uno munsi mhm. nitwahindura tukabanza tukagabanya kuri uyu murindi wo kurondoka mm. hanyuma kandi hakaba hari ko harakorwa n'ibindi bikorwa bishobora bya bindi e, mwigisha ariko aravuga gutunganya bisagara neza kuzana umuyaga nkuba abantu bakaronka ubuzi na cyane cyane abakiri bato imiyabaga mm. bakaronka ubuzi bagakora gutyo ubutunzi bukagenda bwisununura mu gihugu aho niho dushobora e, kubaho neza niho iterambere rishobora kudushikako twese ariko bimeze nk'uko bimeze uno munsi ku byerekeye umurindi w'irondoka n'uburyo dufise bwo kwibeshaho bikaguma uko bimeze uno munsi turacafise ikibazo gikomeye ego muganga umuntu ashobora kwibaza mwigisha muri kaminuza professeur Ngayimpenda yayivuze na honorable ngaha yayivuze Leoporo ni inguvu zoja mu kugwiza ubuzi mu gukomeza ibisagara gutuma abantu baronka ico bakora mbego uno munsi umuntu yovuga ati uravye umurindi wirondo kuhari ukaraba n’ibyo bindi vyankenegwa ni kihe coza imbere y'ikindi kugira ngo dushobore gushikira iyo migambi murakoze cyane ugiye kubiraba neza ibyo bintu byose nta kizi imbere y'ikindi ubikora ubibangikanije ariko kandi abahinga benshi berekana yuko kenshi bahera mu kugabanya umurindi wo kurondoka ariko muko kuragabanya uyu murindi wo kurondoka uca usagura amahera kuko bujya kubyara umwana ni umutwaro ni umutwaro sinzi uko ku muryango mm-hmm. ku muryango no ku gihugu no ku gihugu mm-hmm. igihe cyose umuntu abyaye utegeza gutanga uburyo butuma ubeshaho uwo mwana mm. rero mu gihe twaba turi turagabanya ku mbyaro mm. bwa buryo twakoresha kugira eh, tubesheho abo bana turi ko turabyara duca tubukoresha kugira ngo tubahe indero y'akanovera ishobora gutuma bazoba bafundi beza eh, abandi bo mu karere bazoza bakifuza ko bogenda kubakorera duca dusagura amahera twahora dukoresha eh, kugira ngo tubavuze tukayashyira mu bindi bishobora gutumaho imibereho y'abantu mu gihugu yisunurura ni ukuvuga ko muri make eh, aho duhera ni ukugabanya imbyaro ariko kandi tutibagiye no kuza turakora ibyo bindi byose bijanye eh, no guteza imbere imibereho y'abarundi n'abarundikazi ego mwigishanga y'impenda yavuze afatiye ku rugero rw'urwaruka ruhari uno munsi akavuga ati nibyo ibiharuro byaragabanutse ati ariko urabye urugero rwugwaruka dufise aho rugeze rugeze no kwibaruka ntibizogora yuko haboneka neza ku rugero rushimishije ingene iryo gabanuka ryabaye mu myaka iri imbere y'imyaka cumi n'itanu mbega uno munsi umuntu yo kwizera ati ni ryari uwo murindi wirondoka bizogaragara neza ko wabonetse abantu bovyara abana bangahe aho biragoye intumbero leta y'u Burundi yatanze ni uko twoshika kubana batatu ku mukenyezi ageze mu bigero mhm. ariko uravye uko biriko biragenda muri ino myaka mhm. birashobora gufata imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na mirongo ibiri kugira dushikire aho hantu ni ukuvuga ko hakiriho eh, akazi ni ugushyiramo ingufu nyinshi kandi tugakora dusenyera ku mugozi umwe ubushikiranganji butandukanye bw'amagara y'abantu ubw'indero bwerekeye ibyo kurima no korora abakingira ibidukikije twese dutegereza gusenyera ku mugozi umwe ariko mu myaka cumi n'itanu bitanu mirongo ibiri iri imbere kumbure dushizemo ingufu twese niho dushobora gushikira abo bana batatu ku mukenyezi ego honorable Leopold Hakizimana mwumvise ingene aba bahinga bagiye barabisigura mwebwe mwagumye muvuga muti umurindi wigwirirana ni munini ariko ikibazo ntico bagihagaze cyane kuri iryo gwirirana kuko byagiye biribonekeza yuko mu bindi bihugu iryo gwirirana rishobora kuvunjwa iterambere mbega uno munsi mwebwe mwatowe mu ntara ya Kayanza ni intara ivugwamwo umurindi wironda gutondoka udasanzwe ni ibihe bibazo mubona mu buzima bwa misi yose abanyagihugu bahura nabyo bituma na leta idashobora gukora indi migambi iterambere yego murakoze urumva aho ikibazo kigeze uno munsi kubera iryo bwiranwa ry'abantu mu kurifatira integuro bitafashe nk'uko abivuze ku kugabanya imbyaro no ku kuduza ubuzima bw'abanyagihugu babayeho ubu ni ikibazo mhm. turabona yuko ibyo bibazo ndabishira mu migwi ibiri ni nacyo gituma nk'uko nabivuze icyo gikorwa cyo kugabanya imbyaro kijyane n'ibindi bikorwa by'iterambere na cyane cyane nko umwana ku ishuri na cyane cyane umwana w'umukobwa kuko umwana w'umukobwa agiye ku ishuri bimutuma ataronka umwanya wo kuko azoheza amashuri afise imyaka akuze nk'umuntu yize amashuri akagira kaminuza azogira ubugeni akuze afise imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu ukwiriye kwiruka kugira abo bana n'uno munsi iriko irigisha ishinga amateka mutinda kwiriha kwiruka nuko kwiruka leta mwishize mu turorero tuboneka umuntu mm. uvuga ati hagogwa iki mu kugira kwiruka ni imigambi umuhinga yavuze byerekeye mm-hmm. kugira ibisagara mm-hmm. nibagerageze gukora ibikorwa bishobora gutuma haboneka akazi abantu bashobora kuza begerana begeranira mu bisagara ifise abana benshi yego ego mwavuze ko ingorane ziri mu miryango munanavuze muti leta naho uno munsi biraboneka ko haba mu nyigisho haba magara y'abantu ishiramwo uburyo bwinshi ariko ubwo buryo ntibuheze kumbure bugire icyo bwerekana kiboneka none ko icyo kibazo kiruko amikoro ya leta muyazi ni mwebwe mutora n'amafaranga leta ikoresha uno munsi leta yobigenza gute urabye izo nguvu icyo kibazo gifise kuri leta je navutse numva hariho nikere maze imyaka mirongo ine mu gihe gushyika n'ubu ntiribwa mm-hmm. none leta ntigerageze uko ishoboye kose igenera amakontra ashoboka yugurutse nikere ishobore gutambura kuyimbwa irashobora gukoresha hafi urwaruka rujika ibihumbi icumi mu byo twumvise aho hantu iruhande y'abazo bariko barimbana kera ugwaruka ruzoca ruja yo mugabo rutegurwe kugira ngo ushobore gukora mu migambi niyo migambi leta ishobora gufata nico twe dutanga kome ikiyumvira ego mwigisha ngayimpenda mwumvise yaba muganga Juma yaba umushinga amateka Leoporo bavuga bati nivyo ikibazo kiriho umurindi inkurikizi cyane cyane ziribonekeza mu miryango ariko umuntu agaruka kiyumvira ati nizihe ntambamyi leta ihura nazo zivuye kwigwirirana ry'abantu mbega byogenda gute kugira ngo izo ntambamyi zihave kugira intambamyi zihave biragoye gukurumva leta mitwe y'abari muri iyo ni mm. kuko umuntu wese umwana n'umugisha eh, umwana n'umugisha gushikaho rero amezi amazi ah, arenga inkombe arenga inkombe ariko n'ubu leta iracafise ukuntu ishobora kubyifatamo mu mhm. byivuga no mu byikora mhm. eh, ngenda guhutura ufate nk'igihe hari hari hakiriho politiki yo gutanga amatsu yego bari ko batanga amanota kugira ngo barabe abaje imbere y'abandi ku mwana wa mbere ku mwana wa kabiri tugabanye mm. ku wa gatatu ntarahiwe tubafasha muri imenya byose mm. ugaca usanga rero nta na kimwe gituma mu mitwe y'abantu mu mitwe y'imiryango binjiza mu mitwe yabo ko bategerezwa kugabanya urubyaro imikino kifatiye ku nyigisho eh, ku nyigisho kubera mhm. iki kubera ibi bintu byo kugabanya imbyaro ni ibintu bifatiye cyane cyane ku mico ku mm. bwinshi ku bwinshi mugabo ukamenya ngo ntacyo wakoze mm. kuko uko twubaka niko abana baba benshi usanga mu ishuri ari umurengera ari indero igaca itakanovera itituka bigaca rero bituma n'abo abo bantu bazoja kwigisha nabo nyine ataco bazobaha bigaca binatuma yuko abarundi ubu bashobora kujya kurondera akazi hanze cyangwa kugenda kwiga amashuri hanze ngo bayamenye ni bake bigaca binatuma n'uwo mugambi wo kubyara ku rugero utawutegera neza kubera iki kubera ntiwize neza mm. hariho akigoro ko kwiyumvira kubona kure utakaza mm. utaba ugifise mbere bikanatuma n'ibi byo guteza imbere nyine igisata cy'indero mu by'ukuri utabishikako mm. kuko kubera uko kwihebura kubera ubukene buri mu gihugu buvuye kuri ryagwirirana ry'abantu mm. n'ayo mashuri nyine ubu abayavamwo batari bwagere kuyavamwo mm. ni benshi cyane ugaca usanga abakobwa batwaye inda bakiri abana ugaca abahungu bagiye kunywa urumogi cyangwa kunywa inzoga zitagira uko uko zitwa ugaca usanga na wa wundi avuye mu ishuri uretse ko yavuye mu ishuri hmm. n'ubuzima asubiyemo ntacyo ashoboye kwimarira uko rero niko ubukene bwizizira abantu hmm. bumaze kwizizira abantu rero buca bwizizira n'igihugu kuko hajya itunga ry'igihugu itunga ry'abantu nta gihugu itunga abantu badatunze umuntu yoca yibaza ego umuntu yoca yibaza mwigisha nka y'impenda mbega none hogwiki bamwe n'abandi bakora iki kugira ngo uwo muri wirondoka ntubandanye uba munini ariko kandi n'ibikogwa n'ibintu bituma n'abantu bahari baronka amaramuko kugira kumbure igihugu gitera imbere buhoko gwiki cokogwa nande nize nkurikizi igihe bitoko nabivuze mm. dutera dusubira inyuma mm. dusubira mu bumenyi dusubira mu by'uburimyi dusubira mu by'akazi dusubira inyuma muri byose mm. kandi uko tuzosubira inyuma muri byose niho tuzoguma turondoka ku bwinshi mhm. ko tuzorondoka ku bwinshi tutagira icyo twambara tutagira icyo dufungura tutagira ingene twivuza mhm. niko tuzopfa ku bwinshi mhm. eh, uca usanga rero turiho dupfa nk'abana b'imbeba igikwiye gukorwa rero icya mbere cyo gukora ni ukubona ko ari ingorane Mhm. hanyuma icya kabiri umaze kubona ko ari ingorane ugacubwira uti ibi bintu ndabivamwo gute mhm. inzira ya mbere yo kubivamwo ni ukuba ufise politike itomoye yo guteza imbere ibisagara mhm. guteza imbere ibisagara rero bijyanye no guteza imbere amashuri y'imyuga bijyanye no guteza imbere imyuga bijanye no guteza imbere akazi guteza imbere rero akazi ni ukuraba ibisata ushobora gukuramo ako kazi mhm. mu bihugu nk'ibi by'iwacu nibyo hariho ibintu by'ubutaka bwabwo mhm. butaka nk'ubu naho bwo kwimbwa mm. tudafite umuyaga nkuba ukwiye tudafite abahinga bakwiye babidukurikiranira mhm. barashobora kubwimba bakabutwara ugasigara wifumbereje kandi ubwo butaka babutwaye rero ni ukuronka abahinga bakwiye ni uguteza imbere igisata cumuyaga nkuba burya guteza imbere ibisagara no guteza imbere umuyaga nkuba ni ibintu biteza imbere ibihugu cyane kuko biratuma abantu biyungunganya mu buzi bwinshi butandukanye kuko ubuzi bwinshi uretse uretse kurimisha isuka bujana n'amabarabara bujyana n'ibisagara bujana n'amazi bukajyana bisaba ko abantu begerana begerana mm. kugira ngo udufaranga isorosoro hagigwirira yija ico bagura bakigurire hamwe eh, ufise ico adandaza aronke abantu uzi aba abakiriya benshi mm. ikinga kugira ikinga rigutunge uteza kuba uri mu gisagara hmm. ikinga ntirishobora gutunga ruguru hmm. eh, uretse ko ah, hari imitumba si icyo ngomba kuvuga hmm. icyo nshaka kuvuga nuko uko kugira uzoronke umuntu afata ikinga yororotse ngo uronke uwundi uri ruguru bisa n'ibintu bidashoboka hajya ipikipiki nimba ritunga umuntu kubera ari ruguru ni rishobora gushika kure mu mwanya mutoyi mwabaha mu gisagara kubera abantu begeranye urabona yuko ikinga ritunze abantu benshi cyane mm. ngaha ah, nta kazi kadashobora gutunga umuntu mm. kubera abantu baregeranye abantu ni benshi barashoreranira rero guteza imbere igisagara niyo iterambere ritegerezwa kuva kandi abantu barahura bagahuza ibyiyumviro abantu barasamara kandi abantu bahagira imigambi y'ingene azoronka akazu y'ingene azoronka ikimwunguruza ingera zoronka nka ugaca usanga rero ibyo bintu byo kurondoka abaye abihaye ikibanza abihaye ikibanza gito mm. no guteza imbere indero rero mu bisanzwe umuntu yize mm-hmm. umuntu yize yiyumvira kure iyo yumviye kure rero ntashobora kwita mu rudubi mm. ngo aze kuzana umugore abyara umwana atagira ingene azumutunga mm. kubiharura gutyo mm. kubera ko ubuzima bwa ruguru bujyana no kurondoka yego murakoze muganga Juma Ndereye mwumvise umwigisha muri kaminuza professeur Ngayimpenda Evariste ahavuga ati ibyo byoja mu mice mikuru mikuru itatu hariho kugwiza ubuzi guteza imbere ibisagara hamwe n'inyigisho mbega mweho uno munsi umuntu yavuga ati uruhara gwa umwe n'undi ngo bugwahe kugira ngo uyu murindi wirondoka ugabanuke murakoze kugira ngo umurindi wirondoka ugabanuke hariho uruhara rwa twese mhm. aba mbere n'abarundi n'abarundikazi bari ruguru mu mitumba mm. kuko uko kurondoka nibo barondoka ni ukuvuga ko umwe wese n'abo mu gisagara barimo mhm. ni ukuvuga ko umwe umwe wese mu mhm. barundi n'abarundikazi arabisemo uruhara rwiwe eh, ni ukuvuga ko jewe mfashe ingingo nkavuga nti mfise abana babiri barakwiye eh, bizaba bikwiye hanyuma uvuye ku barundi n'abarundikazi hariho ibyo mwigisha yavuze ibyo mhm. ni byerekeye cyane cyane inzego za leta mhm. eh, inzego za leta nazo zofashisha nk'ibyo mwigisha muri kaminuza yariko aravuga kandi ni ibintu birashe bitomoye byumvikana mhm. kuko iyo abantu bari mu bisagara iyo bafise ubuzi bakaronka ibibatunga na wa murindi wo kurondoka naho nyine uragabanuka kuko yanabivuze honorable nko muri kenya ubu abantu ariko haragabanya cyane umurindi wo kurondoka ariko ni kubera iki ni kubera ko abakobwa benshi n'abahungu bo muri Kenya bavuga ati jewe nize lisansi babona ko menga utariga ntegeza kuronka masiteri kugira uronke masiteri uba ukwinjiye imyaka mirongo ibiri n'itanu n'imiburiburi mm. muri iyo myaka mirongo ibiri n'itanu umukobwa yasigaye ruguru ku gatumba aba ageze bana batanu wowe utaratangura wavuga ati reka mbandanye nshire ko na doktora ubu ufise imyaka mirongo ibiri n'umunani cyangwa mirongo itatu mm. ugiye gutangura kurondoka ku myaka mirongo itatu bizokugora kurenza abana bane mm. eh, n'ibyo rero naho dutekereza kuza turaraba no kugabanya imbyaro kuko ari ku neza y'ababyeyi na n'ibibondo ari kandi no ku neza y'imiryango n'igihugu umushingamateka amateka mwotubwira muri make ni iyihe ngendo yogirwa namwe n'abandi mu munota umwe muce mubwira ko n'akajambo ka nyuma sinjya kure y'ibyo abandi bavuze umuhinga yavuze yuko igikuru ari ugushyira abantu ku ishuri na mm. cyane cyane umwana w'umukobwa mm. kugira bashobore kubona kure n'inkurikizi y'ibi bintu babimenye ivyo n'ivya leta mm. hanyuma nkajamo novuga novuga yuko ibyerekeye irondoka birateye ubwoba uno munsi rwego hejuru mugabo twogumana icyizere leta ifashe imigambi itomoye kandi ijana mu nzira yo gutora ikibazo ndabona yuko izi nguvu aho kugira zibe ingorane ahubwo zoba umugisha n'ubutunzi ku gihugu murakoze professeur Ngayimpenda akajambo ka nyuma mbega mubwira bamwe n'abandi ko bakaye akajambo ka nyuma novuga nuko iki kibazo cerekeye umurindi w'irondoka ni kibazo gikomeye cyane mhm. ni kibazo kiraba leta ni ikibazo kiraba umuntu ku gatwe k'umwe umwe wese ni ikibazo kiraba umuryango cyane cyane icyo bwira abantu ntihagire umuntu asubira kwihenda harya ikintu cy'ibihe n'ikintu gikomeye cyane mhm. kera bavuga urukwavu nkumwana rukonka umwana mm. ibyo ntibigishoboka abana bundi bagikamwa kuko mm. nawe ye ntacyo wirengeje mhm. rero mu by'ukuri uwo ushaka yogabanya imbyaro ni no kuri iyo mpanuro yamwigisha Evariste Ngayimpenda umwigisha muri kaminuza turangirije ko kino kiganiro ikiganiro cacu arico gwanyu cyo kunama y'uno munsi kigarukiye ngaha turakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri turakengurukiye abatumire bacu ari bo mwigisha Ngayimpenda Evariste numwigisha muri kaminuza yanonosoye bijyanye n'abantu mwigisha turabakengurukiye kandi twatuma ku nama basubira mu twita je nabakengurukiye kwa mwana nzobitaba murakoze yego turakengurukiye muganga Jumandereye Ndereye w'umugambi w'igihugu ujeje byo kurondoka bijyanye n'amagara meza mwakenuye kwitaba ikiyago kunama mwakoze kuntumira kandi nimwasubira kunkenera nzobitaba ego turakengurukiye amateka Leopold Hakizimana akaba yatowe mu ntara ya Kayanza twizeye ko nitwasubira kwa ko mu kiganiro cy'inama zo twitaba murakoze cyane ndakengurukiye mwese mwaduteza abiri ndashimiye kandi Serafina Hakizimana yatumye tuyaga mukadutega abiri hamwe na Didier Niyonzima yahagarariye kino kiganiro turabashimiye mwese bakunzi b'ibiganiro vya radio isanganiro Charles Makoto ni jewe nakibashikirije naho utaha